вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці у старой вільні напрыканцы вуліцы субач стаяць два велічэзныя дамы якія нагадваюць вайсковыя кашары польскага часу але насамрэч гэта жылыя будынкі дзе заўсёды пры пад'ездах сядзелі на ўслончыках старыя а ў невялікім двары паміж дамамі гуляліся дзеці збудаваў гэтыя гмахі на самым схіле 19 стагоддзя адзін багаты віленскі габрэй і падараваў іх сваім бедным супляменнікам уяўляю калі пачалася другая сусветная вайна тут літаральна вераваў народ кабеты мужчыны старыя а найболей дзеці усяго ў двух будынках жыло дзве з паловай тысячы чалавек Большасць іх расстралялі ў лесе за горадам, а 400 чалавек забілі і закапалі проста тут, паміж дамамі. Братняя магіла атрымалася на палову двара. Іншы раз я заходжу сюды і зноў бачу, як старыя сядаць на ўслончыках, як бегаюць бестурботныя дзеці, як мужчыны збіраюцца на піва. Усё, мабыць, амаль так, як 100 гадоў назад толькі нацыянальны склад жыхароў нібы падкрэслена іншы ніводнага хабрэя і здаецца гэта тут нікога асабліва не турбуе як і агромністая магіла пасярэдзіне у гэта турбуе іншых тых хто імкнецца даць ацэнку ўдзелу літоўскіх калябарантаў у вынішчэнні мірнага жыдоўскага насельніцтва вільні тэма жывая пра гэта гавораць і спрачаюцца варта ці не варта культываваць комплекс нацыянальнай віны і нацыянальнага пакаяння Час ад часу з захаду сюды прывозяць якога-небудзь паўжывога ўжо генацыдчыка і судзяць яго что до меня, так мне думается про нашу белорусскую ситуацию, бо у нас и дискуссия у таких про национальные комплексы не чувать. Про что это свечить? Про узровень белорусской национальной неосталости и про то, что для таких дискуссий нема подставу. Разобраться у гэтым мы и поспрабуем сегодня. Таким чином, гэты выпуск «Вострая брамы» отрывается у протяг попереднего. Тады віленскі журналіст Віталь Каракорскі распавядаў пра сваё бабруйскае дзяцінства ў 60-е гады. Мяне здзівіла, што ў ягоных згадках пра тамтэйшы жыдоўскі асяродак ані словам не згадваўся галакост. Гутарка з віталём пра гэта, а таксама пра нацыянальнае пакаянне ў сённяшняй перадачы. Варта ўявіць сабе, што Беларусь перад мінулай вайною мела зусім іншы выгляд палову а сям там і 80соткаў насельніцтва нашых паселішчаў складалі габрэі пасля пачалася вайна і ўжо ў першыя гады іх вынішчылі Менская гета было адным з найбуйнейшых на тэрыторыі былога ссср тут забілі каля 100 тысяч чалавек у статыстычным кожным чацвертым палеглым беларусе значная доля належыць беларускім габрэям І вось тут узнікае пытанне. Мы можам знайсці нямала інфармацыі пра тых, каго забівалі. А звесткі пра тых, хто забіваў, непараўнальна больш абмежаваныя. Як правіла, пішуць, што расстрэльвалі немцы і паліцаі без удакладнення. Яшчэ згадваюць часам украінскія і літоўскія батальёны на гэтым тле паступова пачаў фармавацца стэрэатып пра бязгрэшнасць беларусаў, якія адно толькі ратавалі габрэяў ад немцаў. Ці так было насамрэч. З такім пытаннем мы звярнуліся да старшыні ўсясветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якова Гутмана. Я не вялікі спецыяліст у гэтым пытанні, але я скажу такім чынам, што ёсць две крайнасці ў Еўропе питания. Я маю на увазе, что литовцы сами вынищили, мусить, 95 отсотков э, литовских евреев, а датчане прикладно столько же выратовали. Это вот два таких крайних полюса удел разных народов у Холокоста. То, что отбывалось на Беларуси, есть много фактов, когда сосед забіваў соседа і таксама воінскія спецыяльныя карныя батальёны прымалі удзел у вынішэнні беларускіх евреяў але беларускія воінскія злучынні не удзельнічалі у вынішэнні гібрэяў напрыклад у літве ці на украіне а наадварот было літоўскія воінскія часткі і украінскія яны удзельнічалі ў вынішэнні гебрэяў тут ёсць ліст такі вядомы нямецка э, каменданта слуцка у гэтым лісце выказана ну, супраціў таму што две роты літоўцаў зрабілі э, з гебрэямі ў слуцку а вось беларускіх паліцаяў наколькі я ведаю не было ні ў ахове варшаўскага гета ні ў ахове канцлагераў Але тут яны рабілі сваю справу. Тут яны рабілі сваю справу, і імёны іхныя засталіся ў большасці невядомыя назаўсёды. Сапраўды беларусы ў часе мінулай вайны былі горш арганізаваныя ў свае нацыянальныя падраздзяленні, чым тыя ж літоўцы ці украінцы. Тым не менш нашых супляменнікаў была маса сярод паліцаяў, часцяком займалі яны і розныя начальніцкія пасады. Вось што згадвае ада райчонак з германавічаў, якой удалося выратавацца на беларускай зямлі ў мінулую вайну. Калі казаць праўду, так нада мной здзекаваліся больш за ўсё беларус. Быў такі начальнік паліцыі туроўскі, які з мамы высокі высмактаў нам увесь час адкуплівалась рэчамі. Ну і я збіраючы матэрыял па халакосту атрымала письмо от одного жахара Лужков, тутейша. И он рассказывает такие жахи, что я не вытормала. И в своей газете «Батьковщина» написала, «Хай будет соромно, коли не тем людям, которые издековались над небараками, которые остались в жизни, але нехай будет соромно за их и их детям». Например, такой был выпадок, что дети ховались в лесе, а мужик Лужецкий их знайшоў і он прывязаў іх да каня і прывёў іх у лужкі прывязаных іх немцы расстрялялі так што нельга казаць што адна нацыя только былі здраднікі былі і нас здраднікі а наогул калі гаварыць пра халакост вось спіс расстраляных па вёскам хоць у шаркушчыне я знайшла 36 чалавек у Мой что да вот нараджэнь ёсць імя прозвішча от валожанскі сельсавет ну найбольш поўная сабрала германарскім сельскім савеце я сабрала зараз гляну кольці прозвішча 270 чалавека знайшла прозвішча загінуш вот і ёцкі сельсавет таксама шмат. асабіста мне даводзілася сустракаць самых перакананых беларускіх нацыяналістаў чыя дзяды вайною служылі ў паліцыі натуральна не ўсе яны бралі ўдзел у галакосце але ж найперш ніколі не скажуць пра гэта тыя што сапраўды спрачыніліся да злачынстваў напэўна я акрэсліў дастатковае кола пытанняў якія хачу абмеркаваць з віталём каракорскім Віталі у мінулай перадачы ты казаў пра сваё савецкае бабруйскае дзяцінства. Няўжо і праўда ніхто са сваякоў ані словам не згадваў пра галакост. Гэта ж у маём э, дзяцінстве слядоў халакоста амаль што і не было. Чаму у адрозненне ад літвы беларускае жыдоўства у значным ступені было ў эвакуацыі прабач я цябе пераб'ю не выглядае на тое каб выезд беларускіх жыдоў на эвакуацыю неяк паўплываў на змяншэнне маштабаў галакосту за вайну ў беларусі было знішчана каля мільёну габрэяў прычым гэта былі не толькі беларускія габрэі але і прывезеныя сюды з аўстрыі нямметчыны чэхіі бачыш э, тут справа складаная на самой справе з якіх гадоў я ведаю пра галакост я зараз адказаць не магу у маім асяроддзі паміж моих сяброў усе бацькі і дзяды яны былі ў эвакуацыі яны не былі на гэтых э, тэрыторыях э, калі, калі тут адбываўся галакост я ведаю колькі жыдоў згінула падчас вайны у беларусі але ўсё э, ж такі значная частка пабегла Таму што рассія не ўспрымалася як штосьці нават савецкая рассія штосьці такое чужое у адрозненне ад літвы но ну, тут ніхто не бежаў тут яны тотальна згінулі. А э, у Беларусі бацькі дзяды ваявалі мой дзед бацька майго сябра ну гэтак далей э, сем'і былі в эвакуацыі у глыбіні рассіі у Казахстане там Узбекістане не вед па-першае па-другое насамрэч э, пазбягалі бацькі пазбягалі дзяды гэтых размоваў пра галакост цалкам але ж яны ведалі яны ведалі добра чаму на мой погляд пра гэта не гаварылася на той час а Ну, по-першае, гэта было вось-вось толькі-толькі. Па-другое, траўма была такая псіхалагічная. Расказаць пра гэта я яшчэ раз перажыць. Ну, а як я даведаўся, ну зараз э, цяжка сказаць, загінула у Менску падчас вайны сям'я майго, ну ён быў брат маёй бабулі з боку бацькі вядомы актор кулакор штэн ён працаваў да вайны у жыдоўскім тэатру ў менску а потым у рускім тэатру кузьма кулаткова рурштейн і яны з тым жыдоўскім беларускім дзяржаўным жыдоўскім тэатрам былі на гастролях на ўралі дзесьці сям'я засталася яна загінула і вось напэўна першы раз я даведаўся пра то што усе ці амаль усе э, жыды знішчаліся фашыстамі на тэрыторыях акупаваных калі была размова пра дзядзьку кузю А яшчэ як я даведаўся гэта было ўжо з боку не жудоў калі казалі ну я чу там у дзяцінстве а вось ну, слушна немцы рабілі што вас знішалі здаецца нават у ізраілі нейкі час пасля вайны было прынята замоўчваць катастрофу жыдоўства так чаму яшчэ бацькі не казалі нічога пра галакост таму што была хваля э, дзяржаўнага антысемітызму адразу пасля вайны это справа лекараў гэта расстрэл антифашысцкага камітэту ну і гэтак далей барацьба з касмапалітамі з касмапалітызмам якія ў асноўным былі таксама жды я спрабую параўнаць дзве сітуацыі беларускую і літоўскую у літве ўжо сфармаваўся такі погляд што актыўны ўдзел у знішчэнні жыдоў тут бралі самі літоўцы а ў беларусі іншы стэрэатып у быццам жыдоў у нас расстрэльвалі апроч немцаў пераважна украінцы і тыя ж літоўцы самі беларусы адно толькі ратавалі вязня ў гета ты кажаш што ўжо такі погляд ёсць што пераважна літоўскімі руками рабіўся галакост тут у літве магчыма на афіцыйным узроўні у супольнасці літоўскай такого зразумення няма і ёсць супраціў вельмі моцны такому зразуменню але ён фармуецца такі погляд Тут удзельнічалі. Ступень удзела іншая справа. Это справа гісторыкаў і справа ў тым, што забойцы павінны быць пакараны і толькі. Супольнасць літоўская павінна ведаць, што гэта было такое. Бо супольнасць літоўская ў значнай часткі не хоча нават ведаць пра тое, што адбывалася асабліва як я бачу моладзь не вельмі хоча. Усё забываецца і калі возяць па судах паўмёртва галілейкіса у якога шыя без гіпсавага каўняра ўжо не трымае галаву нешта мяне бярэ сумнеў у паўнавартасці такое пакарання таму на маю думку больш сэнсу казаць не пра пакаранне двух трох ці дзясятка стогадовых забойцаў а пра маральную адказнасць нацыяў па-першае адказнасць нацыі можа быць толькі маральная не юрыдычная зразумела Па-другое, ніхто не можа абвінаваціць нацыю. Нацыя можа толькі сама зразумець, што э, сярод яе былі людзі, якія бралі ўдзел у нядобрых справах. Я думаю, што насамрэч у Беларусі, як у ўсіх іншых э, сходнеўрапейскіх краінах зразумела, удзельнічалі і прадстаўнікі так званых тытульных нацый у галакосці. Это была политика Гитлера официальная. Выкрасить э, мясцовый антисемитизм, как показать, что вось, не мы тут немцы, фашисты, принесли эту идею, а вот она тут иснуе, быцем натурально. И удел был. Я думаю, что, может, не у таким ступени, как э, литовский эти украинский батальон, но удел, напевно, был. Я не маю падставаў сумлявацца калі даводзіць стэрэатыпы да знакавага ўзроўню дык атрымаецца юдафобская літва і юдафільская беларусь я цалкам не, не хочу думаць что літва юдафобская краіна а беларусь юдафільская таму што ўзровень антысемітызму на мой погляд ён аднолькавы паўсюль ён толькі з розных нагодаў розны но ну, вось ёсць праблема літоўцы як дэмакратычная супольнасць зараз павінна даць ацэнку сваім злачынцам ну і ёсць супраціў натуральны а у беларусі напэўна яшчэ час не надышоў для такіх дыскусіяў у супольнасці я не ведаю якая будзе рэакцыя беларускай супольнасці калі скажуць а вось гэты чалавек забойца вось гэты чалавек забойца на жаль сітуацыя не спрыяе зараз на беларусі таму што есть гэты рэжым і не надышоў час да такіх дыскусіях магчыма такія дыскусіі былі ў эміграцыі я пра гэта нічога не ведаю літоўская эміграцыя дарэчы не здолела даць ацэнку магчыма таму што сярод гэтай эміграцыі былі людзі якія самі, самі прымалі ўдзел у, у злачынстве ёсць яшчэ пэўныя абставіны я кажу што літоўская дэмакратычная супольнасць павінна ведаць праўду і ацаніць Таму што зараз ёсць усе умовы для гэтага. Калі КГБ патрабавала ад заходніх краінаў, каб былі выданы тыя, хто па звестках КГБ удзельнічаў у галакосце тут у літве. Захад не выдаваў гэтых людзей, Таму што суд быў савецкі, недэмакратычны, супольнасць была недэмакратычная і гэтак далей. Вось я думаю, што зараз і ў дачыненні Беларусі на захадзе нічога не кажуць, напрыклад, про удзел беларусаў менавіта потому что рэжым недэмакратычны потому что у якасці юстыцыі ёсць пэўны сумлеў і ён натуральны он зразумелы няма сапраўднай юстыцыі ў беларусі сёння дык вось ўсё ж такі час пра гэта размаўляць прыйдзе Віталь каракорскі кажа што моладзь ужо не хоча ведаць пра галакост і тут гаворка ідзе менавіта пра наш кут Еўропы што да астатняга свету дык згадваю што толькі за апошнія гады два фільмы пра галакост атрымалі амерыканскіх оскараў і сталі культавымі на захадзе это спіс шиндлера рэжысэра спилберга і жыццё цудоўнае бэніні Праўда, гэта не зусім тыя фільмы, якія б выканалі сваю місію на памінку ў нас другі здаецца занадта казачным, бо ў нас вайна ўспрымаецца праз рэалізм акопныя праўды, а першы занадта тэхналагічны. Галівудскі спіс шындлера мяне асабіста ўразіў найперш галоўнай музычнай тэмай, знятай з аўтамабільнай сігналізацыі. Сапраўды, як прасцей перадаць пачуццё трывогі. Mm -hmm. Тэхналагізм прысутнічае не толькі ў музычным фоне, але і ў паводзінах герояў. Нямецкі прадпрымальнік Шндлер, які на сваю фабрыку ў кракаве наймаў за бясцэнак самых танных рабочых жыдоў. Такім чынам выратаваў іх ад асвенціму напрыканцы калі ўжо ўсё скончылася і удзячныя хабрэі абступілі свайго выратавальніка той раптам заплакаў во за гэты залаты значок нсдп я мог выратаваць яшчэ двух жыдоў верагодна тое што мусіць служыць выхаваўчым момантам для амерыканскага гледача наўрад ці спрацуе для еўрапейскага выратаваўшы тысячу сто чалавек што ты яшчэ мог у ці мог да прыкладу неяк уплываць на палітыку сваёй партыі каб выратаваць яшчэ мільён Такім чынам вартасць чалавечае жыцця пераводзіцца ў фільме ў катэгорыі паштучнага гандлю рынку для нашага гледача такі маркетынг суперажывання наўрад ці спрацуе заходняя культура месцамі вельмі утылітарная грошы матэматыка псіхалагічнага ўздзеяння гэта тыя праявы якія ў нас гаворачы пра мараль хутчэй адштурхоўваюць тым не менш папулярнасць згаданых фільмаў прымушае задумацца пра тое што ў якога небудзь падлетка джона з арызоны больш шанцаў прасякнуцца трагедыяй галакосту чым у ягонага аднагодка міколы з бешанковічаў на заканчэнне гаворкі віталь каракорскі сказаў мне што ў беларускай эліты ёсць пэўная фора асэнсаваць і ацаніць галакост з пэўным апярэджаннем. Тытульная нацыя нясе адказнасць за тое, што адбываецца ў ёй самой і на яе тэрыторыі. Што да беларусаў, дык яны сёння культывуюць уяўленне пра уласную бязвіннасць і пра тое, што як нацыя былі адно ахвярою мінулай вайны. Мы ўсё яшчэ ўяўляем сябе бязгрэшнымі дзецьмі. Аднак шлях сталення падказвае нам панятак адказнасці за ўсё, што рабілі нашыя продкі і што рабілася на нашай зямлі. Маральная адказнасць за галакост і пакаянне, якое вынікае з яе, гэта тое, што характарызуе нацыю гаспадара на сваёй зямлі і што сведчыла б пра наша сталенне. Рана ці позна дзіця мусіць адчуць адказнасць за свае ўчынкі слаба вера ў магчымасць юрыдычнага эфектыўнага пакарання забойцаў мінулай вайны. Але цалкам уяўляю сабе маральнае пакаянне беларусаў за галакост. У адваротным выпадку мы ўсё адно ў сілу самой прыроды нацыянальнага сталення будзем шукаць іншай новыя ахвяры, каб прайсці той рубеж спазнання адказнасці за ўласныя ўчынкі. Сёння беларуская нацыя інтуітыўна ўжо стварае такую ахвяру з уласнай мовы гісторыі дзяржаўнасці і робіць гэта нібы для таго, каб нікога не пакрыўдзіць, каб яе расійскамоўныя нашчадкі пакаяліся за грахі дзядоў, якія знішчылі найбольшы духоўны скарб свайго народу. Далі Бог гэта не самы лепшы спосаб спялення адказнасці і не самае годнае адрозненне нас ад нашых суседзяў. Словом прызнанне віны за галакост на беларускай зямлі было б яшчэ адной прыступкай для беларусаў як нацыі. Вось чаму і зайшла пра гэта гаворка напярэдадні дня волі 25 сакавіка. Thank you.